A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, Oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put je, dobar put je. Hard dog, watch the cold. Sova food, yearly. vjerski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunjetskih mimbera. Posjetite nas na www.altok.com Soba put vjernika Na portalima www.stazomislama.com i www.esunje.com vam nudimo islamske teme informativni materijal i Kur'ana, video i audio, downloadu arhive. Kur'an i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.bauta.com Sobava يا جبار إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراض وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارسا عاف القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما Ti, kaže, nisi se nadao da će ti neko drugi mimo mene oprostiti grije. Zbog toga sam ti oprostio. I zato u ovoj našoj vjeri cijenjena moja braćo, ne trebaš da ideš hođi, niti trebaš da ideš Resulemi, niti mufti, niti bilo kome i da tražiš oprosta. روحي مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيقا Wallahi, braćo, nema opravdanja, zato što pitanje traženja od Allaha Đelešanu je pitanje koje ti niko ne može zabraniti i spriječiti.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 Svjedočimo da nema Boga osim njega, Tebarek Veteala, koji jedini zaslužuje da se obožava. I svjedočimo da sve drugo što se obožava ima njega, Tebarek Veteala, da je sve to batil i da je sve to dalalet i da će obožavaoci toga ako se ne pokaju biti u vatri hrvatskoj vječito. Svjedočimo da je Muhammed s.a.v. posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika poslat sa istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko slijedi njega, sallallahu alaihi wa sallam, takav je na pravome putu, a onaj ko glavu okrene od njegovog puta i njegove upute s kojom ga je poslao Allah Đelešanuhu, to je učinio na svoju štetu i time Allahu Đelešanuhu nimalo neće nuditi. Neka Allahov selam i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve njegove sedbenike do sudnjeg dana, Amin, ja, ja arhamar rahimin. Cijenjena moja braćo, Allah jalla šanuhu, objavljujući svoju plemenitu knjigu, obavještava ljude, pa kaže, وَهُلِكَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا i insan je stvoren kao slabašno stvorenje. Insan je stvoren kao slabašno stvorenje. S druge strane, Allah Đelešan u tom slabašnom stvorenju, u njegovoj prirodi u kojoj ga stvori uzvišen Jazavadžel, dao je da insan ima mogućnost i ima želju da čini grijeh Allahu Đelešanuhu. Da čini ono što mu je zabranio njegov gospodar Tebare Kratara. Pa se kod insana stalno pojavljuje želja da čini ono zašto zna da je to zabrano Allaha Đelešanuhu kada imamo na jednoj strani dakle ove dvije stvari koje kada se spoje dovode dakle do jednog produkta a taj produkt jeste grijeh jeste grijeh i griješenje i nepokornost Allahu Tebare Fetele koja dakle prouzrokuje zbog čega s jedne strane slabost insana s kojom je stvoren s druge strane mogućnost da čini grijeh i želja za grijehom i želja za grijehom Stoga Allah te barek ta'ala je znao da će svi ljudi biti grešnici. Da će svi ljudi biti grešnici. Izuzev Allah i poslanika i vjerovjesnika kojima je bilo zabranjeno da kažem ili koji su bili čisti od toga da griješe u pitanjima vjere. Ali u drugim stvarima imalo i kod njih nekih, da kažemo, malih grešaka na koje je čak ukazao i Allah te barek ta'ala svojim poslanicima i vjerovjesnicima poput Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem čiju grešku spominje kada se okrenuo od slijepca i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi su ljudi ti koji su stalno upućeni na grijeh. Stalno su tu i matene, oni se ne mogu od njega u potpunosti nikada odbraniti. Zašto? Zato što su slabašni, zato što u prirodi svojoj imaju želju i nagon ka, ka, za grijehom. Druga stvar, stalno su ti koji rade dijela i govore riječi. Pa je tako ča, stalno čovjek izložen tome da griješi. S time što svi smo grešnici, ali postoje oni koji su veći grešnici, oni koji su manji, oni koji su još manji i tako dalje i tako dalje. Tako da ćemo vidjeti ljudi koji su Allahom dobrotom uspjeli da se oslobode činjenja velikih grijeha. To je veliki uspjeh. <coughs> Ljudi se oslobodili i nečine velike grijehe. To je veliki uspjeh. Ima i bolji hodni, a to su oni koji su to uspjeli, pa su nakon toga još mnoge male grijehe ostavili od sebe i čuvaju se njih. I njih se čuvaju. Ali kažemo i pored toga i onaj najbolji opet pri sebi ima grijeha, ima grijeha što upućuje na činjenicu da je čovjek u stalnoj potrebi da moli svoga gospodara Azzawajal da mu oprosti grijehe jer gospodar svjetova je taj koji čovjeka čisti. Koji čovjeka čisti. Zato uzvišeni <clears throat> Azzawajal kaže u svojoj plemenitoj knjizi Nestezbila قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Reci, o vi moji robovi, vi koji ste nasili i nepravdu sami prema sebi učinili, nemojte gubiti nadu Allahovu milost, Inna Allahe jagfiru donove džemija, jer će doista Allah Đelešanhu oprostiti sve grijehe. To jeste onima koji traže oprosta, koji iskreno traže oprosta od svog gospodara, a Allah Đelešanhu je onaj koji prašta i onaj koji je milostiv. Allah Đelešanhu je onaj koji prašta i onaj koji je milostiv. Pa je tako gospodar si svjetovo pozvao sve ljude, sve ljude pozvao, one koji su učinili nepravdu prema sebi čineći grijeh Allahu Đelešanuhu, pozvoli je da se pokaju i obećao im Allah Đelešanuhu, obećao im oprost. Obećao im Allah Tebarek Vatala oprost. I nema sumnje, cijena moje braćo, da je Allah Đelešanuhu kroz mnogobrojne šarijetske dokaze ponudio ljudima i traži od ljudi da mole gospodara svih svjetova za oprost, a on uzvišenite bare petala će im zasigurno oprostiti ako budu bili iskreni o tome. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga prenosi Abu Dhar radijallahu ta'ala anhu kale, kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam يقول الله تعالى ركوا يا الله جل شانه من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا Rekao uzvišeni, to jeste u hadisi kuciju, onaj ko mi se približi za jedan pedal, ja ću se njemu približiti za jedan lakat. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا a onaj ko mi se približi za jedan lakat, ja ću se njemu približiti za jedan rukohvat. Kaže Allah Jalla wa'ala. وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً A onaj ko mi dolazi hodajući, ko mi se približava hodajući, ja se njemu približavam žureći. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة a onaj ko me sretne sa grijesima veličine zemlje a ne bude mi pri tome činio širka ne bude mi drugoga ravnim smatrao ravnim smatrao ne bude mi činio širka ja ću njega sresti sa isto toliko oprosta sa isto toliko oprosta Pa je ovo dakle šta? Ovo je ponuda Allaha te baraka ta'ala da čovjek makar i došao sa ogromnim grijesima Allahu Đelešanuhu ako se bude sačuvao širka da će mu Allah te baraka ta'ala oprostiti, da će mu Allah Đelešanuhu to oprostiti. <clears throat> Od Anas ibn Malika radi Allahu ta'ala se prenosi da, da je rekao Semetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je kuul, čuo sam poslanika alaihi sallatu wa sallam kako govori قال الله تعالى ركوا يا الله ازوشني يا ابن آدم او سين آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي kaže, o sine Ademov, sve dok ti budeš od mene molio, sve dok me dozivo i molio od mene i nadao se od mene, ja ću ti opraštati sve ono što od tebe dolazi, pa neka ga ima koliko hoće. Pa neka ga ima koliko hoće. Zatim kaže jedna Adem, osina Ademov lau belagat dhunubuke ana esemari thumme stagfarteni gafartulek O sine Ademov, kada bi tvoji grijesi dosjedli do nebeske visina, a zatim me ti zamolio da ti oprostim, ja bi ti oprostio. A zatim me zamolio da ti oprostim, ja bi ti oprostio, kaže Allah Đelešanuhu u hadisi kuciju. Imam Ahmed također od Anasa ibn Malika prenosi da je rekao semijetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam čuo sam poslanik alaihi salatu wa sallam da kaže وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَمْلَأُوا خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم Kaže, tako mi onoga u čioj je ruci moja duša, kada bi vaši grijesi ispunili sve što je između nebesa i zemlje, sve što je između nebesa i zemlje, a zatim vi zatražili od Allaha oprost, Allah bi vam to oprostio. Allah Đelešanu bi vam to oprostio. Iz ovih riječi Allah Tebarek wa ta'ala i sallallahu alejhi ve sellem vidimo cijena moja braćo koliko Allah Đelešanu želi da oprosti svoj, svojim robovima. Koliko želi da ih uputi i postakne na to da traže oprost od gospodara svih svjetova. Jer su oni ti koji su u potrebi za Allahom dželjavala. Oni su ti koji su grešnici i nejaki i slabi. I ti koji će se njemu odzalo dželje vratiti. I ti koji u svemu se o njemu. I opet Allah dželja i svoje dobrote nudi ljudima nudi ljudima znajući njihove grijehe i veličinu njihovog grijeha i opet im kaže kada bi vaši grijesi ispunili sve što između nebesa i zemlje a zatim vi zatražili oprosta Allah Đelešanu bi oprostio La ilaha illallah. Ko nakon ovoga može da ima opravdanje, braći moje. I da kaže na sudnjem danu kako sam ovako upao i kako sam sa ovolikim grijesima došao. I da se vadi zbog toga sam to činio pa zbog toga ono i tako dalje, tako dalje. Wallahi, braćo, nema opravdanja zato što pitanje traženja od Allaha Đelešanu je pitanje koje ti niko ne može zabraniti i spriječiti da ti ne moriš tvojom gospodara. Azzeva Đelešanu osim ako to ti sam sebi učiniš. Ako ti sam sebi zabraniš da tvoje ruke se dižu Allahu Đelešenuhu i da se tvoja dobu upući Allahu Đelešenuhu i da se tvoj istigfar upući Allahu Đelešenuhu. E onda si sebe doveo u stanje, u stanje kada nema izlaza, a Allah Đelešenuhu molimo da nas sačuva toga, da nam bude zabranjeno da činimo dobu i molimo Allah Đelešenuhu za oprst. Svakako cijenjena moja braćo da islamski učenjaci spominju mnogobrojne razloge zbog čega ili šta je to što treba da bude pri insanu da bi mu Allah Želešan oprostio. Da bi mu Allah Želešan oprostio. Kako da traži taj oprost od gospodara, gospodara svjetova? Pa kažu islamski učenjaci, prvi razlog koji mora da bude kod insana, kod insana i pri njemu kada traži oprosta jeste ad-du'a'u marja. Dakle, da čini dovu Allahu Đelešanuhu sa nadom. Dakle, popraćenu nadom da će mu Allah Đelešanuhu primiti. Zašto? Zato što kaže Allah Đelešanuhu وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rekao je vaš gospodar, vi me pozovite, ja ću vam se odazvati. Ovo su riječi Korana časnog. Vi me pozovite, ja ću vam se odazvati. <clears throat> Također u sunenima je zabilježena predaja od Nu'mana ibn Bashira. A on od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao Ad du'a'u huwa l'ibade. Dova je ibadet. Dova je ibadet. ثم قال zatim je proučio riječ Allah Đelešanuhu wa kala rabbukum udu'uni astajib lakum vaš gospodar je rekao pozovite me ja ću vam se odazvati Inna alladhina yastakbiruna an ibadati a oni koji se iz oholosti iz oholosti neće da mi čine ibadet se jedahuluna jahennem edahirin, bit će uvedeni u jahennem poniženi. Bit će uvedeni takvi u jahennem poniženi. Ovo je dokaz da oni ljudi koji neće da čine ibadet Allahu Đelešanuhu, da oni ljudi koji neće da čine ibadet Allahu Đelešanuhu, da će takvi ljudi biti neminovno bačeni u vatru jahennemsku. La haula wa la quwata illa billah. Zbog toga kod vjernika stalno gori plamen i vatra i žar za ibadetom Allahu dželle Ibade da čini Allahu dželle Kada namazom, kada postom, kada noćni namazom, kada učenjem Kur'ana, kada slušanjem dersova, kada druženjem sa braćom, kada, kada, stalno kod njega to gori ta vatra i žar i žeda da bude na mjestima gdje se ibade čini Allahu dželle Đelešanuhu i da on bude učesnik učesnik u tome. I kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: Lejse še'un ekreme ala Allahu ta'ala min minet du'a bilježi Ibn Mađe i Hasanom je ovaj hadis ocjenio šeha Albani kaže nema ništa počašćenije kod Allaha dželle Đelešanuhu nego li do'a. Nema ničega što je počašćenije kod Allaha dželle Đelešanuhu od dove koja se čini gospodaru, gospodaru svih svjetova. Zatim kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: Men a'ta ed du'a'a a'ta iđabe. Onaj ko daje dovu, to jest onaj koji upućuje dovu, tako on će se i dati, dati odgovor, to jeste prije njegove dove. Onaj ko, ko dobi, njemu će se i i udovoljiti bit će mu primljena dova. Li an Allah ta'ala je kun, zato što je uzvišen i rekao, udu'uni astajim lakum, vi me pozovite, pozovite, ja ću vam se odazvati. Wa kale sallallahu alaihi wa sallam, ma kan Allahu li jeftaha ala abdin babe du'ai, wa yudlika anhu babe li džabe. Doista Allah dželle šanuhu neće svome robu otvoriti vrata dove, a da mu zaključa vrata prihvatanja dobe. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, to jeste onaj kom Allah dželešanu otvori vrata da on čini dobu, da je, da stalno moli Allaha dželešanu, tako mu za sigurno Allah dželešanu neće zaključati vrata prihvatanja dobe. Što znači da ako su ti ova prva vrata otvorena, da dobiš, onda znaj da su ti druga vrata otvorena, to jeste da će ti doba biti primljena. Međutim, ako su ti ova prva vrata zatvorena, onda ona, o, o, za onim drugim nemoj da tragaš. Jer se ona neće otvoriti dok ne budu otjeva prvo otvorene. To jeste vrata, vrata dole. Zatim, drugi razlog cijenjena moja braća oprosta, kojeg daje Allah Đelešanu u svome robu, jeste da pri traženju od Allah Đelešanu oprosta, hudurul qalbi uređa, uređa ili iđabe dimir Allahi ta'ala. Dakle, da pri tome srce bude prisutno i da bude nada i ubjeđenje i vjerovanje da će Allah Đelešanhu primiti tu, tu tvoju dovu. Da će Allah Đelešanhu primiti to, to tvoje traženje. Međutim, mora srce da bude prisutno, jer samo, same riječi, sam jezik nisu dovoljne. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Udu'u Allahe, wa antu muqinuna bil iđabe. Kaže, dobite Allahu Đelešanhu, dozivajte Allaha Đelešanhu i pri tome i pri tome, dakle, pri dobi, budite ubijeđeni da će vam se odazvati. Budite ubijeđeni da će vam se odazvati. Wa inna Allahe ta'ala la yukberu du'a'e min kalbin gafil Ja doista, kaže Allah Đelešanuhu, ne prima dovu od nemarne srce. Ako je srce nemarno, jezik može da izgovara što hoće. Ako srce nije to koje je prisutno u dobi, koje je, de ono dobi gdje dova iz njega izlazi a, i samo preko jezika, onda ta dova, ta dova nije došla iz srca koje je, koje je hudno i koje je pokorno, već iz nemarnog srca. Zatim kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam Inna hadihil kulubu Ewa'ijetun Feba'duha ewa'a min ba'd Kaže, doista su ova srca poput posuda Pa su, kaže, jedna bolja od drugih فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فكذا molite Allaha جل شانه kada od njega tražite onda kaže tražite ga tako da budete ubijeđeni da će vam se odazvati fa inna Allaha la yastajibu li abdi li abdi du'aan min zahri qalbi qalbin gafilin jer doista Allah Đelešanu se ne odaziva dobi roba čije je srce nemarno. Allah Đelešanu mu se na odaziva domi roba čije je srce, čije je srce nemarno. <clears throat> Zato je zabranjeno cijenima moja braćo da se kaže Allahu mamu fir li in šijete Allahu moj oprosti me ako hoćeš. To je zabranjeno se tako očiti. A čujemo i takve dove a odubiljavo džahila ljudi koji ne znaju din Allah te barake te barake wa ta'ala. Allah Đelešanu molim da nas pomogne da budemo oni koji slijede dosjedu uputu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Allaha Đelešanuh molim da nas pomogne i da nas očisti od grijeha, jer samo kao takvi možemo, možemo biti dobri robovi Allaha Đelešanuh. Amen, amen. إلى الله كنا لنشر الهدى وإنا الحق نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى أماما أماما جنود الفداء أعدوا الكتائب ليوم النداء أماما أماما جنود الفداء أعدوا الكتائب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا للحق صرحه ودكوا معاقل جند العداء ودكوا معاقل جند العدا وقرآن ربي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Sljedeća stvar, braćo, s kojom treba mu'min da je, da je ovaj, pri, pri traženju oprosta Allah te barake od tada jeste da dokle god upućuje dovu i traži od Allaha Đalešanuhu da ne gubi nadu u prijem njegove dove. već pa naprotiv da stano nastoji i nastavlja sa dovom vjerujući da će mu, da će mu Allah Đelešenhu primiti njegovu dovu. Da će mu Allah Đelešenhu primiti njegovu dovu. Da kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam La ta'đizu ani du'a'e fa innahu len juhlike mad du'a'i ahad. Nemojte žuriti sa dovom To jeste, nemojte udavama biti kratki, nemojte samo na brzinu nešto učiniti od ove i prestati. I prestati. Fa innahu len juhlike ma dua jahad, jer doista niko od onih koji su učinili dobu ili od onih koji čine dove, niko od njih nije upropašten. Niko od onih koji čine dove nije upropašten. <clears throat> Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, savjetujući oko čega, dakle, i u kojem pravcu treba da idu sve dove, pa kaže Haulaha nedendane a, mi se svi vrtimo li, ili okrećemo se oko, oko te, dakle, te dendene, to jeste kažu učenjaci, yani haula suali, suali dženneti wal najati minenar, to jeste traženje, traženje dženeta i traženje zaštite od od vatre džehennemske. Traženje zaštite od vatre džehennemske. Zatim cijenjena moja braćo, e, vjernik pri činjenju istim fara, treba da bude svjesan da neće možda mu Allah Đelešanuhu uvijek udovoljiti da on vidi rezultat na Dunjaluku od onoga što je dobio Allah Allahu Tebare Fetara i što je tražio od njega. Azza wa Kao što stoji u Musnedu i u musnedu imami Tirmidija od Jabir ibn Abdullah radijallahu ta'la anhuma koji kaže, ja sam netu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je kun, čuo sam poslanik alaihi sallatu wa sallam da govori ma min ahadin jedu bi duai illa atahu Allahu ma sa'ala au kafa anhu min su'i mitrahu ma nam jedu bi itmi au kati'ati rahim kaže nema ni jednog čovjeka koji čini dobu koji dovi Allahu Đelešanuhu, a da mu Allah Đelešanuhu neće dati to što dovi, ili će od njega zbog toga otkloniti neko, neki šer koji je, dakle, neko zlo koje je veličine toga što je tražio. Malem jedu bi itmen au ati rahim, osim ako u toj dovi bude tražio od Allah Đelešanuhu ono što je, u čemu je grijeh, ili bude tražio da se prekidaju prekidanja rodbinskih, rodbinskih veza. Onda tako dovo Allah Đelešenuhu neće primiti. Tako dovo Allah Đelešenuhu neće, neće primiti. <clears throat> Zatim kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam Ma min muslimin jed'u bi da'watin Lejse lehu fiha ithmun Au kati'atu rahim Illa ahtahu Allahu biha ihda thalath Kaže, nema nijednog muslimana koji čini dobu u kojoj nema traženja grijeha i nema prekidanja rodbinskih veza, a da mu Allah Đelešanhu neće zbog toga dati jedno od troje. Pa nabraje, prva stvar, ili ćemo Allah Đelešanhu primiti njegovu dobu odmah, ili ćemo Allah Đelešanhu odložiti sa nagradom dakle, za ahiret, ili će Allah Đelešanhu od njega zbog toga otkloniti neki od, neko od zala. Pa su rekli ashabi, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, ako mi uvećamo, umnožimo dove, to jest puno dovimo, kaže, pa kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, i Allah Đelešanu će uvećati. Što vi više budete tražili, i Allah Đelešanu će vam sve više, sve više davati, a kod imama Taberanija u ovoj predaji na završetku stoji وَيَغْفِرُ لَهُ بِهَا ذَنْبًا قَدْ سَلَفْ ili ćemo Allah Đelešanu oprostiti prijašnje grijehe koje je imao zbog te dove koju je činio Allah te bareke te bareke vatale zatim cijenjena moje braćo još jedna stvar koja je jako bitna pri traženju oprosta od Allaha Đelešanuhu jeste da kada rob e, počini grije da se da vjeruje i da se ne nada da mu taj grije neko drugi oprosti osim Allaha te bareke Dakle, da mu je njegov jekin na tome, da mu taj grije, niko drugi ne može oprostiti osim Allah Đelešanohu. Kao što kaže Allah Tebare Petare u hadisi kuciju, ena inda dhanne abdi bi, ja sam, kaže, kod mišljenja moga roba o meni, fel jadunnu bi mašae, pa kaže neka, neka misli o meni što hoće. A u drugom rivajcu se kaže, fe la bi lahi la hajra, pa nemojte misliti o Allahu Đelešanuhu nikako drugačije osim hajr. Nemojte o Allahu Đelešanuhu misliti nikako drugačije i drugo osim hajr. I kaže Resul sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga je zabilježio koga prenosi uh, Ibn Omer, dakle Merfuan spojeno, da će uh, Allah Đelešanuhu doći će sa vjernikom na sudnjem danu pa će mu se približiti sve dok ne bude sve dok ne bude vjernik sam sa Allahom Đelešenuhu, dakle odvojen od ostalih stvorenja. Pa ćemo Allah Đelešenuhu početi nabrajati njegove grehe i pitaći poznaješ li taj greh i poznaješ li taj, pa ćemo govoriti poznaje, poznaje. Zatim će se, kaže, osvrnuti rob desno i lijevo, <clears throat> pa ćemo reći Allah Đelešenuhu, la se alejke ja abdi, nemoj da se brineš, o moj robe, ente fi sitri min džemije halki, jer ti si pod citrom, to jeste pod zaštitom od svih drugih mojih stvorenja, to jeste niko te ne vidi, to jeste tebe i te, ta, te tvoje grijehe koje ti spominjem, niko te ne vidi. <clears throat> se bejni wa bejneke ahadun jatliu ala dunubike gajri i kaže nema između mene i tebe nikoga ko, dakle, kome su otkriveni ovi tvoji grijesi mimo mene. غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به kaže ja sam ti oprostio sa prvim harfom od onoga sa čime si mi, sa čime si mi došao kale ma huwa ja rab a zbog čega to moj gospodar upita čovjek čuo tolike grehe koje mu spominje njegov, njegov gospodar Pa kaže da mu je oprostio, pa on pita, a zbog čega to, kako to moj gospodaru da si mi oprostio? Kale, kunte la terđu ala afbe min ahadin gajri. Ti kaže, nisi se nadao da će ti neko drugi mimo mene oprostiti grije. Zbog toga sam ti oprostio. Ti se nisi nadao da će ti grije neko drugi oprostiti. I zato ovo ovoj našoj vjeri cijenjena moja braćao. Ne trebaš da ideš hođi, niti trebaš da ideš rejsulemi, niti mufti, niti bilo kome. I da tražiš oprosta, da tražiš oprosta za svoje grijehe. Već trebaš da se okreneš Allahu Đelešanuhu i da od njega tražiš oprost i samo ga od njega možeš dobiti ono što je od grijeha između tebi, tvoja gospodara Azzavadžel. I ovo je vjera istine, ovo nije vjera batila kao što je kod kršćana i židova i drugih. Stoga vidimo, cijenjena moja braćo, kako je Allah te barek vatala dao velike mogućnosti da se rob lahko očisti i da se rob oslobodi tog tereta grijeha. I vallahi braćo, divno bi bilo pogledati jednu skupinu u kojoj, u kojoj su se dakle sastala braća kod kojih nema makar velikih grijeha. I mi vidimo da je taj grijeh upravo ono što smo spominjali prošli put, da je on ta bolest On je ta bolest koja ruši i društva muslimana, i zajednice muslimana, sve džemate, sva brastva i sve druge islamske, islamske vrijednosti. A rekli smo da je istigfar, da je traženje oprosta, da je to lijek. I zbog toga, cijenjena moja braćo, neka svaki od nas se zabavi uzimanjem ovoga lijeka koji je svakome dostupan. I nemaš potrebe da pitaš i da se raspituješ kod nekoga da ti posebno propisuje neke, neke lijekove. Ovaj ti je lijek propisao tvoj gospodar Azza wa Jal i Rasul sallallahu alaihi wa sallam bez ikakve greške i sumnje u ispravnost toga. Zato uzimajmo, braću, ono što će nas izliječiti, ono što će nam popraviti naše stanje na dunjalu i na ahiretu, ono što će nam popraviti stanje kod nas sami, u našim porodicama, u našim džematima i u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer doista, oni koji su čisti, oni koji su čisti od grijeha, tak, od takvih možemo očekivati krupne velike korake. Međutim, oni prljavi, oni koji su natovareni, koji ne mogu zemljom da hode više od svojih grijeha, od njih ne možemo očekivati nekog napretka. Allah je Đelešanuhu molim da nas pomogne da budemo oni koji će se očistiti prije drugih, da budemo oni koji će stalno svoj jezik zaposliti traženjem oprosto svog gospodara Azzavadžel. Molim Allah Đelešanuhu da nas pomogne da budemo srbenici, dosjedni srbenici Korani Sunnata Rasula sallallahu alaihi wa sallam i da slušamo i učimo i slijedimo njegove upute sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah Allaha Đelešanu da pomogne Islame muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide. Molim Allaha Đelešanu da pomogne muslimani i muslimanke koji su pali po zatvora Tavagita. Molim Allah Allaha Đelešanu da pomogne potlačene i da pomogne one koji traže istinu da je pronađu. Allaha Đelešanu molim da spoji srca i ujedini srca vjernika oko istine i na istini. Allah Allaha Đelešanu molim da one koji su u grijehu i nepokornosti da im, da im omoguće da se vrate istini ako njima ima hajra. Allah te barek wa ta'ala molim da nas poživi dok je dunjalučki život za nas boli, a da nas u smrti onda kada je smrt za nas bora. Zakum Allah, hajran, ولد الله أعد الكتائب ليوم النداء أماما أماما جنود الفداء أعد الكتائب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا صرحهم ودكوا معاقل جند العدا ودكوا معاقل جند العدا أماما أماما جنود الفداء أعدوا الكتائب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا للحق صرحه ودكوا معاقل جند العدا Svi putevi će biti zabrani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com soba put vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Soba put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه www.stazomislama.com i www.esunne.com Ostaje samo put vjernika.